Kao što ste obavješteni upoznati, tema večerašnjeg obraćanja s moje strane vama je koga da odabereš za svoga supruga. Kažu, aj Rudine, ti uvijek predavanja u kojima smo mi donji kažu braći. Ko Bog da doće i naš Koga da odabereš za svoga supruga? Jeste, dakle, ovo je prije svega savjet našim sestrama, ali isto tako, dakle, i savjet i nama. Ako nismo birani po ovim tačkama, izvedenim iz Kur'ana i sunneta, onda nastojimo da takvi budemo u braku. Ako žene kod nas nisu tražile te osobine prilikom sklapanja braka, prilikom odabira s njihove strane, nastojimo da mi kasnije u braku izgradimo te osobine, jer samo brak može opstati sa ovim osobinama. I brak može biti sretan, može biti zanimljiv, samo s ovim osobinama. Prije ili kasnije, kod koga se ne budu nalazile od muževa ove osobine, prije ili kasnije brak jedino ako nađe kakvu ženu strpljivu, kao što je saborao i bio strpljiv Ejub, alihi salatu eslam, može opstati njegov brak. U protivnom, dakle, prije ili kasnije njegov brak će se razrušiti. Stoji u hadisu kod imama Tirmizije i drugih od Ajše radijallahu ta'ala anha, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao inna Misa, šeqa i kurriđa. Moglo bi se dakle prevesti kao doista su žene slične muškarcima. Ženama je dato obaveza kao što je dato i muškarcima. Žene imaju prava kao što imaju i muškarci. Mišli se dakle na to. Žene su u određenom smislu slične muškarcima. Pa se učenjaci osvrćući na ovaj hadis kažu i spominju određene detalje iz života muškarca i žene pa kažu kao što muškarca zadivi neka žena svojom vjerom, svojom ljepotom, svojim ponašanjem, isto tako i, muška, i ženu zadivi muškarac sa svojom vjerom, svojom ljepotom, svojim ponašanjem i drugim. Pa kao što muškarac ima pravo da odabire kakvu će ženu odabrati za brak, isto tako i žena. Isto tako, dakle, i djevojka, ženska osoba ima pravo da odabire svoga budućeg bračnog druga. Čak kažu islamski učenjaci da je potrebnije kod izbora muškarca više voditi računa nego obratno. Da žena više mora da vodi računa koga odabire za svoga muža, nego obratno, kako kaže Imam Gazali. Rahimahullahu ta'ala. Jer stoji u hadisima i volio bih da shvatite ovaj hadis i vi i sestre na što je god moguće više ljepši način. Došlo je u hadisima da je žena robinja svoga muža. Da je žena robinja svoga muža. Poznato nam je kako robinja treba da služi svoga vlasnika, a isto tako kako se vlasnici ponajčešće obhode prema svojim robinjama. Zato bi Aisha radijallahu ta'ala anha znala govoriti doista je brak robstvo. Ne dakle u negativnom smislu, već dakle u smislu služenja, hizmećenja, lijepog obhođenja i s druge strane dakle namirivanjem svega što je potrebno. Udovoljavanjem svega što je potrebno, obezbjeđivanjem svega što je potrebno ženi. Doista je brak robstvo, pa dobro gledajte kome ćete svoju kćerku dati za robinju dobro gledajte kome ćete svoju kćerku dati za Zbog toga, dakle, neophodno je da staratelj svoje kćerke ili svoje sestre ili, dakle, ženske osobe kome je staratelj dobro gleda za koga će, za koga će udati dotičnu osobu kojoj je on, kojoj je on staratelj. Dakle, žena ima isto pravo kao i muškarac da bira. Poznato vam je spominje se u vjerodostojnim hadisima u vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu sam da su pojedini očevi udavali svoje kćerke bez njihove dozvole ili bez njihovog odobrenja, bez njihove želje, pa bi one dolazile Allahovom poslaniku alihi salatu sam i spominjale svoj slučaj. Žalile se na svoj slučaj i Allahov poslanik alihi salatu sam davao im je na izbor. Ako žele da nastave da žive sa mužem koju je odabrao njegov, njen otac ili dakle imaju pravo da se razvedu. Imaju pravo da se razvedu. Pa vam je poznato da je jedan od ruknova, od temelja ispravnosti braka, jedan od uvjeta ispravnosti braka obostrano zadovoljstvo. Obostrano zadovoljstvo. Dakle, kao što muž zadovoljan je dotičnom ženskom osobom da mu ona bude žena, isto tako i na drugoj strani žena mora biti zadovoljna jeli, sa muškom osobom da joj on bude budući, jeli, budući muž. Koje osobine žena mora gledati kod svoga budućeg muža? Odnosno, kakve osobine treba biti pri nama? Jeste, kako kaže brat malo prije, i mi imamo žensku djecu, prije ili kasnije doće vrijeme i njihove udaje, udavat ćemo, pa je potrebno da i mi muškarci poznajemo ove osobine budućeg zeta, za koga ćemo dati svoju kćer ili imamo sestre za koga ćemo dati svoju sestru ili slično, ali ponajprije ovim predavanjem želim da posavjetujem sestre koga da biraju sutra za svoga budućeg bračnog druga, budućeg muža, a isto tako da posavjetujem sebe i vas, muškarce, muške, kakvi trebamo biti u braku. Jer kako rekao na početku, neće nam brak biti zanimljiv, neće brak biti sretan bez ovih osobina. Ako ne budemo izgrađivali. I vidjet ćemo dakle Ove osobine vjerovatno sve jedan od nas priželjkuje i trebao bi da priželjkuje vjernik, međutim, kako rekao na početku ovog serijala, nema ništa od priželjkivanja. Nema ništa od priželjkivanja ako ne krenemo odlučno u izgradnju tih osobina. Kada se ubijedimo, kada dakle, saznamo da je u tome naš sretan život, onda dakle trebamo zagrnuti, zasukati rukave i izgrađivati te osobine kod sebe. Na prvom mjestu, sestro, gledaj da tvoj muž bude vjernik čvrste vjere. Dakle, muškarac koji se odabire za svoga budućeg muža treba da bude čvrste vjere, prave vjere, istinske vjere. Da nije od onih koji nemaju kod sebe vjere, ili da nije od onih koji se poigravaju s vjerom, ili da nije od novotara, od onih koji imaju svakakva ubjeđenja, svakakva vjerovanja. Čak stoji da su naši ispravni prethodnici govorili Isto stoji zapisano čak u pojedinim akajskim knjigama da onaj koji uda svoju kćer za novotara, da time narušava islam. U drugim citatima da time kida rodbinske veze. Zato dakle, budući muž treba da bude, treba da bude vjernik. Čvrste vjere, da se pridržava što je god moguće više vjere. Svih segmenata u vjeri. Poznato vam je u suri Al-Bekare, Allah subhanahu wa ta'ala na sličan način govori i o muškarcu i o ženi, i o mužu i o supruzi. Pa koga spominje? Kaže, vale abdun mu'minun min mušrikin valav ađabekum. Vjernik, pa makar bio rob, bolji vam je od mušrika mnogobošca, makar vas on zadivio ljepotom i metkom i ostali. O žene, tražite vjernika, pa makar on bio rob, makar on dolazio iz manje uglednijeg porijekla nego što je tvoja porodica, nego kakvog si ti porijekla. Ali ako je vjernik, ako se drži vjere, ako čvrsto se pridržava vjere, vjerskih propisa, obavlja namaz, čini ostale, dakle, obavezne badete, drži se njega. Takvog biranja. Kao što je Allahov poslanik alihi salatu samo poručio nama ili tako muškarcima da ne budemo kao većina koja prvo traži imetak, zatim porijeklo, zatim ljepotu i na, kraju traži vjeru. Kaže uzmite onu koja ima vjeru. Isto tako dakle i žene trebale bi prvo da gledaju vjeru. Prvo da gledaju, da gledaju vjeru. Došlo je u hadisu kod imama Tirmizije, također u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala poznatom hadis, u kojem Allahu poslanik alihi salatu sam savjetuje staratelje žena ženine staratelje za koga da daju svoje kćeri pa kaže kada vam dođe ona s čijom ste vjerom na prvom mjestu i ponašanjem zadovoljni udajte svoje dajte im svoje kćeri ako ne budete tako postupali budete davali svoje kćeri dakle indirektno komentar ako budete davali svoje kćeri za one koji nemaju vjere ili za one koji su skloni tuči žena, onda će nastati fesad, razvrat, nered na zemlji. I to jest. Je li tako? Ima dakle počesto, počesto razvoda brakova od ljudi koji se ne drže vjere, našto dakle ukoliko žena neće da gura i našto dakle ukoliko tuku žene. Dolazi do rastave braka. Pa ako budete udavali, ali pocrtavam, nemojmo braćo da ovo bude samo riječ. da ovo budu samo riječi. Kada kažemo vjernik, istinski vjernik, koji se drži i vjere što je god moguće više, koji je zadovoljan s onim čime je zadovoljan Allah i njegov poslanik. On nema izbora. Kada Allah i njegov poslanik nešto kažu, tako je. Samo kaže, čujem, čuo sam i pokorio sam se i završeno. Takvog vjernika traži. Od takvog vjernika sutra nećeš imati problema sestru. I takvi vjernici trebamo mi biti u braku. Jer je došlo u hadisu kod imama Buharije. Hajrukum, hajrukum li ehlihi wa li ehli. Najbolji od vas jesu oni koji su najbolji prema svojim porodicama. Tražite najbolji i budimo najbolji. Oni koji su najbolji dakle prema, prema svojim porodicama. Jedne prilike dolazi Hasanu el Basriju, poznati islamski učenjak i pobožnjak, dolazi mu čovjek i kaže moju kćer su mnogi prosili. Dolaze mnogi prosici, lijepa žena, ugledne porodice, za koga da dam svoju kćer? Pa kaže Hasan al-Basri, dadni za onoga koji se istinski boji Allaha. Ne dakle onaj samo koji na riječima. Zato dakle, kao što je tako preporučeno je nam čak dozvoljeno da možemo da pratimo ženu da pitamo sve okolo kakvog je stanja ta žena, imanskog, vjerskog stanja i ostalo. Dozvoljeno nam da pošaljemo svoju majku, svoju sestru, svoju kćerku, nekoga iz svoje bližnje rodbine od ženskih osoba da ode i da vidi njenu ljepotu, da pita sve. Isto tako neka i ona šalje. Neka i ona nadgleda, neka neko od prati, dakle, i tebe. Dakle, brak nije igra i zabava. Brak nije od danas do sutra samo da zadovoljiš svoje potrebe i ostalo. Brak je emanet. Brak je, dakle, obaveza. Stupamo u brak da živimo, do svoje smrti zajedno, da se potpomažimo, da pošaljemo lijepu sliku o islamu, islamskom braku. Da se i drugi ugledaju, da i, druge, da i drugi znaju gdje naći rahatluk smiraj, kako, na koji način. Zato, dakle, pocrtavam da budemo istinski vjernici, pa kaže Hasan al-Basri dadni za onoga koji se istinski boji Allaha. Jer ukoliko je zavoli, koliko je bude volio u braku, najljepše će se obhoditi prema njoj. Najljepše, će se obhoditi prema njoj. Ako je ne zavoli, ako je bude prezirao, zbog njenih određenih osobina, zbog njenih grešaka, postupaka i slično, neće joj činiti nepravdu. Ako se on bude istinski bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ona i pogriješi prema njemu. Učini mu nešto nežao, neće on uzvratiti istom mjerom. On joj neće činiti nepravdu. Jer, kako smo spomenuli na prošlim predavanjima, trebamo ispred sebe u obhođenju prema drugim ljudima postaviti pravilu. Prema svim ljudima, a na takvo ponašanje su najpreći naši najbliži, roditelji, majka, babo, naša supruga, djeca. Ako se oni ne boje Allaha u obhođenju prema nama, mi se trebamo bojati Allaha u obhođenju prema njima. Ako oni se ne boje Allaha pa nam kažu lošu riječ, ružnu riječ, opsuju nas, ismijavaju nas, ne smijemo sebi dozvoliti da mi na isti način postupamo prema njima. Jer nam je Allah, Allah koji nam je naredio namaz, da mu klanjamo pet puta danas, naredio isto lijepo ponašanje. I čuli ste prošli puta brojne hadise o vrijednosti lijepog ponašanja. Allah traži takvo ponašanje od nas i za takvo ponašanje posebno nagrađuje. Pa dakle, moraš da budeš onaj koji se istinski boji Allaha dželjavala. I mora sestra da traži takvoga. Jeste, možda će danas biti teško slupom tražiti, ali traži. Traži. Onaj koji bude tražio, onaj koji bude kucao, kucao, na kraju će mu se otvoriti i naće dakle, takvu, takvu osobu. Dakle, kaže Hasan al-Basri, udaj svoju kćerku za onoga koji se istinski boji Allaha, jer ako je bude volio, s njom će se najljepše obhoditi, a ako, dakle, bude je prezirao zbog nečega, onda, dakle, neće joj činiti nepravdu. Nema, dakle, sumnje da nevođenje računa o ovome, dakle, da budući zet, staratelji ukoliko ne budu vodili računa o ovome, otvorite vrata ako je vruće ili prozor. Jel vi vodite računa o tome? Ko je ovdje odgovor? Nema sumnje, dakle, ukoliko ne budemo vodili računa o ovom, pa svoje kćeri, svoje sestre, budemo davali za one koji nemaju vjere, koji su slabe vjere. Budemo davali prednost, prioritet nečemu drugom, a ne vjeri. Nema sumnje, kako je rekao u poslanik alihi salatu sam, nastaće fesad po zemlji. Nemojmo samo gledati konkretno. Opet ponavljam, budimo istinski vjernici, budemo ubijeđeni vjernici. Poznato mi, govorili smo ovdje, a možete naći u knjizi zabilježeno, šta kažu islamski učenjaci za ubjeđenje. Pa kažu, istinski vjernici sa ubjeđenjem u Allaha gledaju ono što je skriveno od njihovih očiju, kao što svojim očima vide ono što je pojavno, u pojavnom svijetu. Vjernik koji je ubijeđen, kada ga Allah obavijesti o nečemu, iako to on ne vidi svojim očima, onaj koji je vjeruje u to, kao da gleda svojim očima. Tako se ponašaju istinski vjernici. Kao što vide svojim očima ovaj pojavni svijet, nevidljivi svijet, glajb, vide ubjeđenjem. Vide ubjeđenjem. Pa nemojmo željeti samo konkretno. Nažalost, danas mnoge sestre traže auto, kuću, zasebnu kuću, nemoj s mamom i babom, hoće da imam svoju komociju, posao, osiguran i slično. Za vjeru, ajde, nekako ćemo, usput ćemo se popravljati. Teško da šti njega popravljati. Poznat vam je dobro hadis. Prejasan. Da nije uvijek isto, da nije uvijek ono što vidimo svojim očima. Izgled počesto zavara. Je li tako? Allahov poslanik alihi Salocam jedne prilike sjedi sa svojim ashabima, nekolicinom ashaba i prolazi čovjek pored njih. Pita Allahov poslanika alihi šta kažete za njega? Kakav je on kod vas? Kaže jedan od ljudi, on je od najuglednijih kod nas. Kada progovori, sluša se. Kada se zauzima za nekoga, njegovo zauzimanje se prihvata i svaki od nas bi dao svoju kćernju. Pa poslanik Alihi Salocom ušuti. Nakon izvjesnog vremena prođe drugi čovjek pa kaže šta kažete za ovoga? Kažu on je od potlačenih u narodu. Ako bude govorio, niko se neće obazirati na njegov govor. Da se zauzima za nekoga, ma i nikoga ne služa, kamo li da prihvati njegovo zauzimanje? I nikomu ne bi dao svoju kćer. I poznati su vam, čak u vremenu ashaba bilo je slučajeva kada bi dolazili određeni ashabi koji su bili siromašni ili koji nisu bili lijepog izgleda da je ha, očevima, starateljima tih djevojaka bilo teško da daju svoju kćer. Za njih, i Bib i drugi ashabi. Pa kaže poslanika poslanika alihi salocom, ovaj, sada drugi koji je prošao, za koje kažete da kada progovori ne sluša se, zauzimanje od njega se ne prihvata i niko ne bi dao svoju kćer za njega, on je bolji od zemlje, pune zemlje onih da oni prvi koji je prošao da takvi ispune cijelu zemlju ne mogu biti ravni ovom jednom. Nije uvijek isto i nije uvijek dakle ono što vidimo svojim očima, očima najbolje. Ono o čemu smo obaviješteni u vjeri, u vjerodostojnim hadisima i prije svega u Koranu, to je najbolje. Jer Allah dželle nikome ne želi zlo. Allah subhanahu wa ta'ala želi da okoristi svoje robove. Sve što nam je naredio, sve što nam je zabranio, to je u našu korist. Ništa Allahu dželavala ne može niti koristiti, niti štetiti. On je objavio vjeru u kojoj je zasigurno sama korist, korist za nas. Nekoliko primjera, dva, tri primjera kako su naši ispravni prethodnici, za koga su davali svoje kćeri. Pa Sa'id ibn al musayyib prvak tabina, predvodnik tabina u znanju, u fikhu, u svakom zdanju. u pobožnosti, 94. godine po Hidžoj preselio. Imao je svoju kćir, lijepa kćir i učena, kod babe se odgajala, prvak tabina je odgajao. Pa dolazi halifa Abdul Melik, Ibn Mervan, da je prosi za svoga sina, Velida. Dolazi Abdul Melik, halifa, da je prosi za svoga sina, pa ne daje Seid. Seid ibn Musaib ne da. Već daje za svoga učenika. Spominje se i njegovo ime. Daje za svoga učenika koji je bio siromašan. Seid ibn Musaib dao mu 500 dinara od sebe. Kada ga je oženio, evo, pripremi se za prvu noć i za ostalo, za život da imaš. Dao mu Seid ibn Musaib. Dakle, dolazi halifa, hej, da nama dođe. No, da li bi... Nimalo ne bi smo kako dakle gledamo samo konkretno? Ne bismo se omišljali. Međutim, dakle, Sa'id ibn Musejb zna u kakvoj se blagodati nalazi. Kakav je vjernik i kakva je njegova kćer i želi takvog zeta. A zna svoje učenike i za takvog daje. Zato treba tražiti i nemojte, hm, sad kažem, otvoreno svima. Mislio sam da dakle završim serijalom, malo sam vas ja podbeo, tako na prvom prodavanju. Kad sam govorio o vrijednostima braka da se ženite. Nemojte me zvati da nekoga vjenčajem i da se za nekog zauzimam ako ne dolazi na predavanje. Onaj koji ne dolazi, ne uči vjeru, nemoj da, da zove. Bez obzira ovdje ili na nekim drugim mjestima. Uglavnom, dakle, da uči vjeru. Vidjet ćemo, dakle, i druge uvjete šta treba da zna od vjeru. Dakle, samo za takve možemo se zauzimati. Samo za takve možemo, jedan brat kaže, kako god vidi drugog brata kakvog je ponašanja, kaže još jedna teskija, još jedna preporuka. Pa vidi drugog, napravio belaj, kaže još jedna preporuka, ima kćer, na udaju, hoće da udaje, kaže samo dvije, tri, moraš donijeti od pet, šest ljudi da si dobar. E tako bi trebalo. I kamo sreće da na takav način tražimo zetove, da drugi posvjedoče njihovu dobrotu, njihovu vjeru, ne bi bilo dakle do problema. Nažalost, ne smijemo bježati od naše gorke stvarnosti. Velik, velik procenat razvoda brakova među nama. Samo da možemo i da možete znati šta svega ima u našim brakovima. Kakva mi pitanja sve dolaze i slučajeve kakve čujem i treba ići rješavati. I od braća i od sestara. Nažalost. Pa sajid ibn, ibn Museib, rahimahullahu ta'ala, svoju kćer daje za svoga učenika koji je bio siromašan, daje i ibn Musej. Pa je oženio takvu, jer je ovaj učenik oženio njegovu kćer, prva braća noć prošla, sutradan, kaže, gdje ćeš, izlazi iz kuće, kaže, gdje ćeš, idem kod Seida, kod tvoga babe na halku, da tražim znanje, kaže, sjedi, ja ću te podučiti svemu onome što zna moj bab Jer je on podučio mene. Sjedi, ne moraš da ideš nigdje, ja ću te podučiti svemu onome. Zatim, Sabit ibn Ibrahim, njegov slučaj. Od naših prethodnika, vidjet ćete iz kojeg rana. Prolazi pored bašče, ili kroz bašću prolazi i nađe otpalu jabuku, vočku. I uzme onako mahinalno i počne da jede. Kad je pola pojeo, uf, kaže, pa nije ovo, nije ovo otvorena bašća, već je, dakle, od čovjeka, on održava tu bašću, ulaže na nju, dakle, takva voćka ne može da se jede, mora da se pita pa je produžio tom bašćom i našao čovjeka koji čuva bašću, koji stražari. Plodovi sazreli. I on dakle drži ono pola jabuke, pola je pojeo i pola ostalo. Kaže, ja sam pojeo, mahinalno nisam znao, evo ti ovo pola jabuke, a ono pola ako ćeš halaliti. Kaže, vala ja ti ne mogu halaliti, ja sam samo ovdje radnik, ima gazda čije njegova bašća, ovaj Bustan, jel kaže se na arapskom, to je njegovo, ja ti ne mogu halal, moraš pitati njega, ti on halal. Kaže, dobro, gdje je on? Kaže, dan i noć. Treba putovati do njega. Nema mobitela. Dan i noć, cijeli dan i cijelu noć treba putovati. Kaže, nije problem, idem putujem, halal pitam. I putuje, dan i noć. I dođe, nađe gazdu i spomene mu svoj slučaj, tako je tako, kaže, Halali ću ti samo pod jednim uvjetom. Kaže, nije problem, postavljaju uvjete ka, s kojim god si uvjetima zadovoljan, radujete da ispunim postavi. Meni je bitan halal. Kaže, halali ću ti polijepke. Halali ću ti ako oženiš moju kćer, koja je i gluha, i slijepa, i čorava, i, i njema, i nepokretna halal ću ti ako oženiš moju kćer, koja je i gluha ne čuje, i slijepa ne vidi, i nijema ne govori, i pokretna. Kaže, nije problem. Ja ću oženiti. Ja sam zadovoljan. A nadaću se nagradi kod Allaha zbog ženitbe s takvom ženom. Saburat I oženio ga babo i kaže, hajde uđi kod svoje mlade. Ovaj ušao i vidi sjedi ona, kaže sad ne znam hoće li je nazvat selam, ne čuje. <laughs> ne vidi me. Škripu vrata nije čula. Ali kaže nazvat ću je selam jer vjernica je, babo je vjernik, meleki su tu uz nju, pa će mi meleki odvratiti. Poznato je kad se nekome nazove selam, ako ne uzvrati, uzvrat će bolji. Kaže kad ona alaikum selam, govori, Vidim znači. Kaže, ustade i pruži mi ruku. Nisam ja pogrešio, otišao u drugu sobu. Nije Kaže, ne, ne, moj babo je udao mene za tebe. Mene je za tebe udao. Pa babo je rekao da ne čuješ, da ne vidiš, da ne govoriš, da si nepokretna. Ti hodaš i čuješ i vidiš i govoriš. Kaže, jeste, babo je rekao da ja ne čujem. Nikada nisam čula harama. Babo me čuvao od harama. Ne vidim, nisam gledala haram, ono čime Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. U to nisam gledala. Nisam slušala. Čuvala sam svoj jezik od riječi s kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan i nisam odlazila na mjesta koja srde Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ha? Pa se Iz takvog braka se rodio Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala. To je bio otac i majka Ebu Hanife, rahimahullah, velikan ometa. Ebu Hanife. Dakle, pristali su da se oženi, samo je vjernica, dakle znamo je, babo je vjernik, ona je vjernica, pa makar bila i gluha i čorava i, i, i, ali dakle vjera. Zatim druga osobina, da ne budu mnogo, hm, braćo, dakle trebamo biti dobre vjere, čuste vjere. Druga, da sestra traži od tebe, ovdje ima puno mladinaca, je tako, na ženitbi, da znaš određeni dio iz Kur'ana. Pa tamo na preporuci da stoji da znaš ameđuz. Kad hoćeš da se oženiš, pa tražiš da te neko od učenih ljudi vjenča, da tamo u preporuci od drugog učenog čovjeka stoji da znaš ameđuz. To treba vraći. Jer samo s vjerom naš brak može biti sretan. Nemojmo to zaboravljati. Nemojmo pokušavati održati svoj brak s nekakvim marifetlicima i ostalo. Samo s vjerom nam može ostati brak. Poznat ajet i često ga napominjem 97. ajet sure Nahl Men amila salihan min wa mu'minun hayatan Ko bude činio dobra djela bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo mu dati da živi lijepim život. Dakle, samo je u vjeri, samo je vjeri smiran. Samo je u vjeri sretan život. Zato, dakle, trebamo biti čvrste vjere, a naša vjera se gradi na Koranu i na sunnetu. Treba, dakle, da poznajemo određeni dio iz Korana i sunneta. Naši prethodnici također ne bi davali za učene ljude, ne bi davali svoje kćeri za imućne ljude, za halifine sinove, već bi davali za učake Kur'ana. Pa je jedan od učenih ljudi dao svoju kćer za Salima, Ebu Hudejfe. Ebu Hudejfe spominje se i često se kaže Salim, Maula Ebi Hudejfe. Salim oslobođeni rob od Ebu Hudejfe. Ebu Hudejfe je dao svoju kćer za Salima koji je bio njegov rob, ali je bio hafiz Kur'ana ali je bio hafiz Kur'ana, pa ga pustio i dao svoju kćer za njega. Nije dao za halifine, za halifine sinove. Poznat vam je slučaj, u hadisu se bilježi, da je došla žena Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, dok je sjedio sa svojima sahabima. I kaže Allahov poslaniče, ja sebe poklanjam tebi, ako imaš potrebe za ženama. Ja hoću da se udam za tebe. Ja ti se poklanjam. Allahu poslanik alihi sam sjedio sa svojim ashabima, podiže pogled, gleda u ženu, zatim obori pogled i ne više dizao. Pa je žena shvatila da nema potrebe za njom. Neće da joj Nema potrebe za takvom ženom. Pa je žena sjela. Ne bili se predomislio. Pa je žena sjela i sjedila. A ustaje jedan od ashaba i kaže Allahov poslaniće, ako nemaš ti potrebe za njom, imam ja. Ženi mene. Ako nemaš ti potrebe za ženom, ja vam ja, ja sam neoženjen. Pa kaže Allahov poslanik alihi salacom, dobro, idi kući i pogledaj, imaš li nešto od imetka da doneseš kao vjenčani dar, mehr, da te oženi. Pa odlazi čovjek, traži po kući i vraća se, kaže Allahov poslaniče, nema ništa. Kaže, idi ponovo, traži pa makar željezni prsten. Ha, treba mu koritonu plakatu, stavljene dvije burme na, na plakati, kako da izabereš svog supruga. Dvije burme i burma uopšte nije od naših običaja, nije od islamskih običaja. Da ste stavili tamo Kur'an i seđadu, bilo bi bolje na plakati, a ne burme. Pa kaže, idi potraži željezni prsten. A vama je poznato, ha? Da je željezni nakit, šta? Strožije je zabranjen od zlatnog nakita. Da je željezni nakit strožije zabranjen od zlatnog nakita. Pa, počesto pitaju sestre, koliko se u bižuteriji ispostavi da je ona od željeza, nije dozvoljeno je nositi. To vi bolje znate. Žene bolje znaju. Jer se spominje da je jednog dana došao jedan lashaba sa zlatnim prstenom, pa ga Allahov poslanik Alihi sam strgnuo i bacio. Kažu ashabi, uzmi prsten pa ga prodaj, zamijeni. Kaže, ne, ono što je strgnuo Allahov poslanik Alihi sam ja tu više ne uzima u svoje ruke. Pa je došao drugi dan sa železnim prstenom, pa još troži. strgnuo i bacio željezni nakit je nakit stanovnika džehennema. Okovi, lanci od željeza. To će biti nakit stanovnika džehennema. I nije nama dozvoljeno da se poistovjećujemo kao što nam nije dozvoljeno da se poistovjećujemo sa nevjernicima, sa šeitanom, sa životinjama. Isto tako nije nam dozvoljeno da se poistovjećujemo ni sa stanovnicima džehennema. Pa kaže, ali u ovom slučaju, dakle, gdje se ukazuje da mehr mora da se daje idi pa potraži makar željezni prsten, da bilo šta daš ženi. Pa je otišao čovjek, tražio, tražio, nema ni željeznog prsten. Pa je čovjek sjeo. Gotovo, izgubio svaku nadu da će se oženiti. I čovjek sjedio, i sjedio, i sjedio, i potrajao skup. Na kraju čovjek je ustao i okrenuo se. Pa ga Allahov poslanik Ali Salusan vidi kako odlazi i kaže, vrati se. A prije toga je upitao ga imaš li bilo šta? Pa je čovjek rekao nakon što nema ništa, nakon što nema željeznog prstena, rekao je imam donio grtač. Ome je poznato, jeli, za vrijeme Allahov poslanika, alihi salocom, najčešća odjeća je bila poput one odjeće koje oblače hađije na hađu, tokom hađskih i umranskih obreja. Donji dio i gornji dio. Dakle, ne ovako košulje, rijetke su bile, uglavnom, dakle, kaže se za donji dio izar, a za gornji dio rida. I kaže prenoslac ovog hadisa, čovjek je bio samo u tom donjem ogrtaču, nije imao gornjeg. I rekao je, imam samo izar, donji ogrtač. Kaže, šta će? Ako joj daš, kaže poslanik Ali ako joj daš ti izar donji dio, dakle onaj ko donji ihram ili ko peškir, ako joj daš, ako ona tebi da, s čim će se ona pa ne može to. I na kraju čovjeka izgubio nadu da će odlazi i poslanik Alehi ocem ga kaže, znaš li šta iz Kur'ana? Znaš li šta iz Kur'ana? Pamtiš Znaš li šta iz Kur'ana? Pa kaže, znam tu i tu suru. Kaže, pamtiš? Na pamet je znaš? Kaže, znam. Ajde, kaže, oženio sam te s onim što znaš iz Kur'ana. Oženio sam te s onim što znaš iz Kur'ana. Dakle, učen, budući muž treba da zna nešto iz Kur'ana. Zatim, da potiče iz vjerske sredine, da potiče iz porodice koja zna za vjeru. Da potiče iz porodice koja zna za vjeru. Traži takvog, što je god moguće više. Na prvom mjestu ti bude vjera, vjera, vjera, vjera, vjera. Da potiče iz vjerske porodice. Porodica da zna za vjeru. Došlo je u hadisu, ljudi su poput ruda, najbolji koji su bili u džahilijetu, najbolji su i u islamu kada se poduče islam, kada prihvate islam kako treba. Dakle, bili su dobri u džahilijetu, kasnije su dakle bili, bili dobri u islamu. Traži takve koji su dakle dobri. Zatim da je lijepog ponašanja, da je blag u obhođenju sa svojim ukućanima. Traži, spitaj. I nemojte nikada tražiti od daija da se zauzimaju za vas. Ima braće koji kažu de, ajde oni kažu šejh, ne volimo mi tako, da se zovemo, de šeja, nazvat ćete pa ti reci kakav sam i šta sam, nemoj to živ bio, ako budeš to tražio od mene, nadakle si, jadan si ti. Nemoj misliti da ćete pohvaliti. Nemoj misliti da ćete, jer brak nije igra i zabava. Reću sve o tebi. Reću sve o tebi kakav si. Zato dakle, nemoj da to tražiš od nas, nemoj da nas stavljaš na iskušenje. Pa dakle, žena treba da ispita, da pošalje, da babo ode, da ode brat, da se upozna sa tim budućim njenim mužem, kakav je, kako se obhodi sa svojom majkom, kako se obhodi sa svojim babom, sa svojim braćom, sa svojim sestrama, sa svojim komšijama, kakav je u ponašanju, kakav je u obhođenju. Poznato vam je u hadisu stoji Fatima, kćerka Kajsa. Došla je Allahom poslaniku, alihi salatu sam i spomenula da ju je njen muž pustio tri puta. Dao joj tri talaka. Kad se kaže tri talaka, ne misli se dakle, pustio sam te, pustio sam te, pustio sam te. Od jedan puta čovjek kaže, ili puštam te tri puta. Dakle, to nije validno. Za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu sam, takav način rastave nije bio u redu, nije se smatrao dozvoljenim, ali onaj koji ga kaže smatra se jedan put. Dakle, da kaže čovjek ženi puštam te tri puta ili puštena si, puštena si, puštena si, to se dakle računa jedan put. Za vrijeme Omera, dakle za vrijeme Allahov poslanika alihi salocom tako je bilo. Zatim za vrijeme Abu i dvije godine vladavine Omera. Pa su ljudi počeli da se izigravaju s ovim propisom. Pa je Omer radijallahu on samo donio fetvu, nije promijenio propis, propis ostaje. Ali zbog toga što se ljudi promijenili, on je izdao novu fetvu. Pa je rekao, ljudi su imali ovome širine, međutim izigravaju se, požuruju, da im i mi malo požurimo, pa je rekao, danas nema više, ko kaže tri puta, pa da tri puta i završio se svojom ženom. Za vrijeme Allahovog poslanika alihi salocom je tri puta bilo, dakle ukoliko čovjek pusti ženu tri puta, misli se da je pusti pa vrati. Pusti pa vrati i na kraju pusti. Treći, razlog braka. Nema više života među njima, jer tako kao što je poznato iz hadisa, sve dok se ona ne uda s ciljem braka da živi, dok se ne uda za drugog i živi i taj drugi je pusti iz opravdanih razloga, a ne dakle da da se njen prvi muž dogovori sa tim drugim samo da je oženi da prespava s njom, pogledajte poniženja, da prespava s njom i da je sutra pusti. U hadisu je došlo da su prokleti onaj koji to traži i onaj koji mu dovolji. Tu si bio brz na jeziku, pa puštao ženu. Jedan put, dva put, tri put. I čuvaj se, ne, nemoj sebi dozvoliti ni prvi put. Onaj koji prvi put da razvod braka ženi, doće i do trećeg. Doće i do trećeg, neka, neka zna. I nisu u pravu, da ne kažem, da ih ne nazivam kako, oni koji kažu da je talak razvod braka odgojna mjera. Odgojna mjera. Imaju druge metode ako se ispostavi da je žena u krivu, kako da se žena popravi, kako da se žena odgoji. Počesto znamo mi biti u krivu. Počesto mi planimo, počesto mi ne znamo da osaboramo i slično. Pa dakle, došla je žena Fatima po imenu Fatima, kćerka Kajsa, Allahom poslaniku, alihi salatu i obavijestila ga da ju je muž pustio tri puta i pita šta ona ima od muža. Pa joj Allahov poslanik alihi Salocan pojašnjava da u periodu ideta od muža nema ni, ni krov nad glavom, niti izdržavanje. Gotovo. Nakon što se da treći razvod braka, ona ide iz kuće. Ne može da boravi više u njegovoj kući. Takva žena ima idet, ne može je drugi odmah sutradano ženiti. Ne, njen idet mora da proteče, dakle tri mjeseca najčešće, ako nije trudna, jeli? ali dakle nju bivši muž ne izdržava, niti joj obezbjeđuje krov nad glavom jer dakle više ne živi s njim. Nije više njegova žena. Pa kaže nemaš niti krova nad glavom, niti izdržavanja. Kada ti istekne ide to obavijesti me, kaže Allah poslanika Alehi Salucam. Priča kada ti prođe obavijesti pa je došla i obavijestila i kaže dolaze. Pa kaže doši, došao mi je Ebu Džehm i došao mi je Muavija i došao mi je Usama ibn Zaid prosili su me Ebu Džehm, Muavija i Usama ibn Zaid radijallahu anhu. Prosili su me. Pa kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, što se tiče Muavije, Muavija i siromaša. Nema mnogo imetka. Što se tiče Ebu Džehma, Ebu Džehm u jednom citatu stoji ne skida štab s ramena. U drugom citatu kod Ibn Mađe stoji pojašnjenje puno udara udaj se ti za Usamu. Ti se udaj za Usamu ibn Zida. Dakle, poslanik Alihi Salocam nije štedio, nije škrtario na opisu i pojašnjenju kakav je budući. I tako svaki učeni čovjek trebao bi razotkriti da u detalje onoga koji hoće da se ženi ili da se udaje. Čak islamski učenjaci kažu da je vađib obaveza reći kada budeš upitan za osobu kakva je šta je da ti obaveza. I to se ne smatra gibetom smatra se gibetom ako kažeš više nego li je potrebno. Govoriš o nekim osobinama, nekim stvarima koji se uopšte ne tiču braka i neće uticati ili na brak. To je gibet. Ali ono dakle što treba da kažeš o vjeri, o ponašanju, dakle bitnim ovim osobinama koje spominjemo, obaveza ti je da kažeš. Pa kaže što se tiče buđehma, puno udaražene. Dobro, udaražene. Već ti se udaj za Usamu ibn Zejda, a znaj da je najbolje dakle da se pokoriš Allahu i pokoriš Allahom poslaniku alihi To je htio je reći, odazovi se ovim mojim riječima, udaj se za Usamu. Pa se i udala za Usamu ibn Zejda, pa na, kasnije, kada se udala, kada je njihov brak lijepo jeli, se odvijao, žene su joj zavidjele na njenom braku. Žene su joj zavidjele na njenom braku. Dakle, ovdje Allahov poslanik alihi salocom kaže, čuvaj se ne udavi se za Ebu Džehma jer Ebu Džehmu udara žene. Dakle, nije lijepog, nije lijepog ponašanja. Biće, dakle, posebno, posebno predavanje kako da se muž obhodi prema ženi. Posebno ponašanje, dakle, kako u kući da se obhodi prema ženi, pa ćemo, ako Bog da malo se više doticati ovog jeli, ponašanja. Stoji u dijelu Tuhfetul Arus, poklon mladincima, ili tako kod nas, da je došao jedan mladić koji je bio izuzetno lijep, da prosi od babe kćer. I ona a, odmah se zalijepila. Kad je ugledala ljepotana, njen princ i snova, kaže, babo, ja hoću da se udam. Babo kaže, nakon što je ispitao, provjerio kćeri slabe vjere. Nemoj se udavati. Kaže, ja hoću i hoću i hoću. Nemoj kćer, hoću, I na kraju babo pristane. Udovolji njenom zahtjevu. I udas I ode sa svojim mužem. Nakon izvjesnog vremena, nakon mjesec dana, otišao da vidi, da posjeti svoju kćer. Došao, a njen lični upis izmijenjen. Modrice po licu. Kako živiš? Kaže, dobro. Vidi ja kako živiš. Pa je počela da plače. I na kraju rekla, znam babo, nisam te slušala. Nisam te slušala. Trebalo je dati prednost vjeru. Trebalo je dati prednost lijepom ponašanju, a ne dakle lijepom izgledu. Zatim sljedeća osobina, ja ne znam više koja po redu, peta, da je sposoban da živi u braku, da je sposoban za bračni život. Da je sposoban za bračni život, ovdje se misli da može da ima potomstvo, da može da ima snošaj i da može da snosi troškove bračnog života. Dakle, ovo drugo lijepo je da se traži. Nije dakle, nije obaveza, nije nešto što utiče, vidjet ćemo kasnije na ispravljanje braka, dakle da je imućan da se traži takav, ukoliko je žena zadovoljna s njim, međutim, dakle, kod pojedinih islamskih učenjaka, prvo, dakle, da je sposoban da ima snošaj, da može da ima potomstvo, pojedini islamski učenjaci ubrajaju, dakle, u ozbiljne mahane zbog kojih žena ima pravo da traži razvod braka, dakle, ukoliko bude slagana ukoliko joj to se ne kaže, ukoliko neko od muškaraca ne može da ima potomstvo, možda, ne znam, tako je s koljena na koljeno naslijedio nasljedstvom, znam se za njegove roditelje ili jednog od roditelja, odlazio je, provjerio, mu je da kaže. Isto tako druge strane žena. Ukoliko zna da ne može imati djece, tako je potvrđeno, mada pa dakle za Allaha ništa nije nemoguće, jer sinoć smo spominjali Allahu subhanahu wa ta'ala lipo ime El Varith, pa u 89. majtu sura El Anbiya spominje se dova Zekerijaha, alihi salatu wasalam, koji je zašao u pozne godine, a žena mu je bila nerotkinja, međutim znao je da je Allah vala svemoćan. Pa mu se obratio dovom Rabbi la te zadni farden wa anta khairul varithin. Gospodaru, ne ostavljaj me samog, ne ostavljaj me bez potomaka a ti si onaj koji će na kraju sve nas naslijediti. Nemoj mene da ostaviš bez nasljednika, a ti si onaj koji će na kraju sve nas naslijediti. Dakle, slučaj ni jednog od nas nije takav. Niko od nas nije zašao u 80. godine, možda žena nerotkinja. Ali, dakle, to ne znači da trebamo dobiti Allahu subhanahu Ali, dakle, ima čovjek pravo da pita, možeš li imati djece, znaš li? I tako isto žena jer kako se spominje da ukoliko žena bude prevarena, ukoliko bude slagana, ukoliko se to ne kaže, ima pravo da traži razvod braka i neće zbog svog traženja razvoda braka ući u onaj hadis koja žena bude bezrazložno tražila razvod braka, neće osjetiti miriš dženeta. Ne, ona dakle s pravom traži. Jer dakle, većina žena ulazi u brak da ima djecu, da ima potomstvo. Zato dakle, treba tražiti ovakvu osobu. Došlo je u hadisu, može, može. Ko ima potrebu neka izađe, prilično je vruće, ne znam zbog teme ili... Kaže Allahov poslanik alihi salatu u hadisu, u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu tamo, o skupino mladića, Ja mašar šebab, men minku minkumul ba'ete fel je O skupina mladića koja je od vas u mogućnosti da živi u braku, neka se ženi. Odmah neka se ženi. Pa razišle islamski učenjaci šta znači ove riječi elba ete koje od vas u mogućnosti da živi u braku. Pojedini islamski učenjaci kažu da je ispravnije mišljenje ko od vas može da ima potomstvo, ko od vas može da ima snoša, ko ima potrebu za brakom, neka se ženi. Jer je došlo, to će mu pomoći u obaranju pogleda, u obaranju pogleda i čuvanju stidnog, mjesta. Zatim da je povjerljiv, jer ti, sestro, ćeš njemu od svoga babe, svoga brata, svoga amiđe biti data na emanet. Da je od onih koji emanete ispunjavaju, koji su, koji su povjerljivi. Spominje se u Korani Kerimu poznato, jeli, kada je Musa, alaihi salatu sam, iz Misra otišao sa svojom vjerom vježajući jeli? Pa je došao u jednu dolinu gdje su ljudi napajali stoku, nalazilo se jeli, jezero, pa je vidio sa strane žene kako otjeravaju svoju stoku, kako ne dozvoljavaju njihovoj stoci da dođe da pije sa stokom od muškaraca, žene su dakle vodile računa i o tome, a kamoli da se one približe. Pa na kraju je Musa alihi salacom kada je saznao da oni neće da puste svoju stoku, već čekaju da odu muškarci sa svojom stokom i slično, da je tada napoje, uzeo je Musa alihi sam i napojio njihovu stoku. Kasnije je sjeo pod jedno stablo u one su otišle, otjerale svoju stoku kući i obavijestile babu o tom slučaju. Pa je on je pozvao ga, došao i kaže ja hoću da te oženim sa jednom od ove svoje dvije kćeri, ukoliko ispuniš toliko i toliko, budeš boravio kod mene jeli, i radio kod mene toliko i toliko. Pa je jedna od njih rekla, najbolje ti je babo da uzmeš u najam onoga koji je el kali el emin, onaj koji je snažan i koji je povjerljiv. Najbolje je da te služi, da ti izmeti, dakle ako hoćeš nekoga da uzmeš, uzmi njega, jer je on dakle snažan i, i povjerljiv. Došlo je u hadisu, lijepo se obhodite prema ženama, jer doista su žene kod vas robinje. Došlo je u hadisu, lijepo se obhodite prema ženama, jer doista su žene kod vas robinje. Dakle, date su vam na emanet. Pa gledajte, dakle, da, kao sa svakom stvari koja vam je data u emanet, traži se od vas da na takav i takav način se obhodite, da dostavite, ne znam, tu stvar gdje vam je rečeno, Isto tako, žene su vam date na emanet. One su vaše robinje. Sve što im treba, obezvijedite im. Zato, dakle, treba takvog tražiti. Zatim, lijepo je da ti odgovara. Dakle, da sestra traži za svog budućeg muža osobu koja joj odgovara, koja joj je slična u vjeri, u znanju, u ponašanju, i ostalo. Islamski učenjaci spominju mnoge ove uslove da mnogo jeli, ne duži. Ono što je bitno i oko čega nema pardone, nema dakle razilaženja, jeste dakle da se slažu, da su iste vjere i da su dakle ponašanja, lijepog ponašanja. Ostalo dakle imovinsko stanje i ostalo dakle nije uvjet ispravnosti braka. Uvjet ispravnosti braka jeste dakle da su, da su iste, iste vjere. Postoje dokazi i drugih učenjaka koji kažu da trebaju biti istog imovinskog stanja, trebaju biti istog dakle slobodnog stanja i slično, jer međutim ispravno je da samo se gleda i najviše se gleda na vjeru i na ponašanje. Ostalo, dakle, lijepo je da bude iz imućne porodice muž, jeli, da bude iz ugledne porodice i slično, međutim obaveza je da se gleda, da se gleda na vjeru i na lijepo ponašanje. Ali Dakle, nema smetnje, kao što rekao, da se gleda i ostale osobine da ti odgovaraju. Jer što su supružnici bliži jedno drugome, što odgovaraju, što su slični jedni drugima, što su iste naravi, ako je moguće da budu takvi, ako Bog da očekivati je da brak funkcioniše bolje. Ukoliko su jedno uče sebi, drugo uče sebi, teško da će takav brak potrajati. Nemojte nikada, nije dakle tema o tome, ali nemojte zaboraviti, mislim dakle da je bilo o tome i ovdje predavanje. Ako ne, vratite se na internet, možete naći Hidra, Allahovog poslanika, Ali sam predavanje koje sam držao i poznato vam je ko je planirao tu hidžru i ko je, koju je sproveo. Allahov poslanik alihi salatu sam i Ebu Bekr, a oni su bili isti. I poznato vam je da je hidžra uspjela i koliko je uspjela da je samo jedan čovjek, iako je raspisana potjernica za njima i ogromna nagrada određena, tako stotinu deva. To je stotinu Ajkula, Mercedesa. Dospio je samo jedan čovjek. Suraka. Ibn Dospio je. Zašto? Zato što su dva čovjeka, dvije osobe iste naravi, istih sklonosti, istih osobina planirali i sproveli tu hijđru. Pa se kaže, iz tog hadisa se zaključuje, kako kaže islamski učinjaci, svaki projekat koji budu vodili iste osobe ili slične osobe, ako Bog da će uspjeti. A pa ukoliko neki projekat budu vodile različite osobe, nemoj očekivati budućnosti tom projektu. A najvažniji projekat za nas, omladino, brak najvažniji projekt u našem životu jeste dakle brak. Jer se u braku jačamo, u braku se potpomažemo, u braku dakle živimo sretnim životom. Pa dakle, nakon vjere, nakon lijepog ponašanja nema smetnje da gledamo, da tražimo osobu koja je sličnih, sličnih sklonosti. Dakle, lijepo je, a najbitnije da se traži, da se traži vjera. Da skratimo malo, koga se treba klonuti Koga ne tražiti? Ne tražiti, dakle, razvratnika. Onoga koji je loše vjere. Onoga koji, koji je loše vjere. Koji ima, dakle, kod sebe pogrešnih ubjeđenja, vjerovanja. Dakle, koji je novotar. Za čovjeka se kaže da je novotar koji je u akajdu skrenuo. Koji nema ubjeđenja, vjerovanje ehli sunneta vol vjerovanje, u ubjeđenje na kojem je bio Allahov poslanik alihi salavcom. E, svidjelo, se to nekima ili se ne svidjelo. Ehli sunnet vel jeste ono na čemu je bio Allahov poslanik alihi i njegovi jashabi Ostali za koje danas govore na našim podnebljima da su oni od ehli sunnet vel džamata nisu. Znaju se odrednice, znaju se načela, principi ehli sunnita vel A znaju se dakle i odrednice tih Dakle, ne udavati svoju kćer za novotara, za razvratnika, za onoga koji je slabe vjeri. Jer kako rekao, od vjere nam sve zavisi. Shodno prethodnom, kloni se i onoga koji ne može imati potomstvo. Ako tražiš potomstvo, ako tražiš djecu, provjeri, ispitaj i kloni se. Nemoj igrati se nečim osjećanjima, jer ima ljudi, znaju dakle da njih mnogi izbjegavaju mora da bude iskren. Ako se boji Allaha dželle mora da kaže ja ne mogu da imam djecu. Ako je vjernik, on će reći. I zbog toga će ga mnogi možda izbjegavati. Pa nemoj da se igraš s njegovim osjećanjima. Hoćeš ga i na kraju tražiš razvod braka. Ako ti smeta, ako hoćeš potomstvo, smeta ti takav muž, nemoj ulaziti u brak. Nemoj ulaziti u brak s njim. I nama isto tako, jeli, zato, zašto sam rekao na početku, preče je da se vodi računa od strane žene i njenih roditelja kod izbora muža. Nego, dakle, sa strane muškarca. I muškarac može da zadnje razvod braka kad god hoće. Tako? Kod Ebu Hanife, jedino kod Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, je haram da čovjek bez razloga dadne razvod braka. Kod ostalih učenjaka je pokuđeno. Dakle, talak razvod braka je u njegovoj ruci, a nije u njenoj. Zato, dakle, nemoj da sebe dovodiš u nezgodnu situaciju, pristaješ na sve i kasnije pa smetam i ovo, pa smetam i ono i kako da bude rahatluka, kako da bude sreće u takvom životu. Kao što je nama Allahov poslanik Alihi sam preporučio kada je rekao ženite žene koje su vam drage i koje mnogo rađaju, dakle tražite žene koje rađaju. Isto tako dakle i njoj, ako smeta, neka ne traži muškarca koji ne može da ima potomstvo. Dobro gledaj, pogledaj u izgled muškarca. Nemoj dakle da se udaješ za nekoga koga ti izgled ne podnosiš. Allah nas je stvorio kako nas je stvorio. Nekoga ljepšeg, nekoga manje ljepšeg, neću reći ružnijeg, tako. Nekoga ljepšeg, nekoga manje ljepšeg. Pa dakle, ako hoćeš nekog princa, traži ga. Nakon vjere, traži ljepotu. Nema smetnje poznato u ovom hadisu Sabita ibn Kajsa, njegove žene, da je došla i žalila se Allahovom poslaniku alihi Međutim, kada, kada je vidjela svoga muža sa ostalim muškarcima. Zato žena treba da obori pogled kao što, i mu, kao što muškarac treba da obori pogled. Vidjela ga u skupini drugih muškaraca. A žensko ko žensko. A? Odmah gleda onoga do njega. Ljepši, on niže stasa, on nije lijep kao oni, i došla i želi se Allahom poslanik, traži razvod braka. Traži razvod braka. I kaže, o Allaho poslanice, ne želim se na njegovu vjeru. Niti se žalim na njegovo ponašanje, ali ne mogu da ga smislim. Ovaj hadis ima dakle brojni citate, brojne verzije. Pa je čak rekla, neće se moja glava uz njegovu glavu naći. Pa krevetu da legnemo ja i on, nema šanse. Nije ga podnosila. Pa je Allah, poslanik Alihi Salusom kada je vidio dakle, da je to ozbiljan problem u braku, da će svako vući sebi, a on po svaku cijenu, Sabit čak se spominje da je išao za njom i plakao. Pa Allah, poslanik Alihi Salusom kada je vidio dakle, da nema tu života, rekao je hoćeš li joj vratiti bašću. Hoćeš li joj vratiti bašću, jer je Sabit, hoćeš li ti njemu Sabitu vratiti bašću, jer je Sabit njoj dao kao mehr, kao vjenčani dar bašću. Pa je rekao, vratit ću. Hoćeš li primiti sabite? Hoću. Pa ih je Allah, poslanik alihi salacom razveo. Dakle, nakon što je čuo da ona ne može da ga smisli. Zato sestra ako traži nekog princa, neka vola traži, ali možda i ostane neudate, tako? Možda ostane neudate. Tokom cijelog života ne nađe takvu. Ali, dakle, ako će to biti ozbiljan problem, njoj sutra u braku, bolje dakle ne igrati se sa tuđim osjećanjima, traži dok ne nađeš. Zatim također, ukratko, jeli, kloni se i onih muškaraca koji te žene zbog tvoga imetka, zbog tvoga položaja i zbog tvoje ljepote. Sve ovo prolazno, je li tako? Kažu, braća, jest, ali družnoća ne prolaze. Šta ću? Moram tražiti lijepo. Nema smetnje. Potraži pa prvo vjeru, pa ali ako te ženi samo radi tvoje ljepote ili radi tvog imetka ili radi tvoga ugleda, ne udaj se. Dakle, to će prije ili kasnije proći. Onaj koji te onaj koji te ne ženi radi tvoje vjere koji nije zadovoljan s tobom, tvojom vjerom i tvojim ponašanjem, ne udaj se za njega. Ne udaj se za duhanđiju, za onoga koji hoće da potegne i ostalo. Imaćeš problema, imaćeš izmjenu ličnog opisa i dakle koji čine ostale grijehe, koji se bave kamatom, ulaze u kamatne kredite, vi znate dakle da Allah objavljuje rat takvim osobama. Pa da ti budeš u braku s takvom osobom, da živiš takvom osobom, Allah dželovala mu objavljuje rat. Onaj koji je sklon mitu i korupciji, iako su većina, ili tako, je šeheh Muhammed ibn Abdul Wahab, da onaj koji daje mito i onaj koji uzima mito je od talagita, od taguta, Kaže Muhammed ibn Abdullah, rahimahullahu ta'ala, kako je zabilježeno u vrijednom dijelu Durel Onoga koji ne klanja, Bože sačuvaj. Onoga koji ne klanja, ne udaju se za tako. Stub Islama, kako je došlo u Sala, u hadisu Maze ibn Džabela, kada Allahov poslanik alihi salacom pojašnjava određene ibadete u Islamu i njihovu vrijednost i kaže Amuduhu Sala i stub Islama na kojem islam opstoji. Ako taj se stup sruši, sruši se islam. Wa amuduhu sara. Stup islama jeste obavezni namaz. Pa da se udaješ za onoga koji nema islama. Van svake, van svake pameti. Onoga koji je škrt, ne udaje se za njega, koji škrtari, dakle, čak i na svoju porodcu, koji kaže krvi dajemo, para ne dam. Pa, najvredniji je i metak, i metak na svoju porodicu. Čovjek, dakle, koji umjereno troši, ali kada troši, troši na svoju porodicu. Isto tako, nema smetnje, dakle, da muškarac traži ženu koja je pružene ruke. Poznat vam je slučaj, jer spominje se u hadisu da je Zainab, supruga Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu Talam imala neke narukvice i htjela je da da u sadaku, pa je došla Allahom poslaniku alihi salocom da da, pa kaže, međutim, Allahov poslaniće, moj muž Abdullah kaže da je on i naše dijete, dakle naš sin, preći na tu sadaku. Preće da dam njima, nego da dam nekome drugom. Pa kaže, ispravno je rekao Abdullah. Ispravno je rekao Abdullah. Dakle, može žena da da svome mužu može žena da da svome mužu, a i na drugoj strani nije nikakvo rasipanje da muž udjeljuje na svoju suprugu i na svoju djecu. Kako da bude rasipanje kada je to najvredniji metak? Je tako? Došlo u hadisu četiri dinara. Čovjek, dinar koji uloži u borbu na Allahom putu za oslobođenje roba, je pomogne siromaha i dadne na svoju porodicu najvredniji dinar, jeste onaj dinar koji dadne, koji dadne, li na svoju poruč. I također kloni se onoga koji nije ljubomoran. Kloni se onoga koji nije ljubomoran, koji ne vodi brigu ili o tebi, koji dozvoljava da mu svako ulazi u kuću i slično. Otprilike na mnogo ne duljim, dakle ovo su neke najbitnije crte. Na prvom mjestu, dakle, vjera, vjera, vjera, istinska vjera tražiti preporuke od učenih ljudi kod koga dolazi na predavanje, šta sluša, šta zna od vjeri, koliko zna Kur'an, kako je njegovo ponašanje i slično. Dakle, to je najbitnije. Ako hoćeš da živiš sretno, a mogli bismo sjediti sutra do sabaha da vam pričam crnu kroniku iz naših brakova. Zato dakle, ali zašto? Mi smo krivci toga. Nemojmo kriviti druge, nego mi, dakle ovo nije da zastrašimo omladince da se ne ženimo. Pa svi smo maloljetnici, jel tako? Osim mene. Četrdesetku prešlo? Ajde, u Dakle, mi smo krivci zato što ne držimo se vjere kako treba. Ne držimo se vjere kako treba. Onda kada se počnemo držati vjere kako treba, jer vidjet ćemo ako Bog da i možemo naći u knjigama, možemo naći u kuranskim ajetima, u hadisima Allahovog poslanika, ali salocom, da je u našoj vjeri sve definisano sve regulisano. Od nas se traži samo da se toga prihvatimo i da postupamo po tome. šta nam je? Zašto da se ne prihvatimo naše lijepe vjere u svakom segmentu? Živjet ćemo u rahatluku. Ko ima neko nešto da pita, da,